Це важко, щоб усі стрілки все залежить від полюса. І від кожної стрілки, від кожної. Вона повинна рухатись вільно, сама настроюватись на хвилю. Е, голубе, протяг бас. Не вистачить снаги магнітити кожну стрілку. Вони підкоряються одній силі. І коливатися стрілка може від і до силі власної волі. Бачите ж, ось і стрілки наших з вами душ коливаються не в один лад. Щинився гомін. Ірина ледве вирізняла голоси. Ті, які відхиляються, а які відхиляються? запитав Огієнко. На кілька хвилин їхні слова заглушив оркестр. А тоді вона почула, як майдан, котрий неуважно слухав розмову, кинув немов без нехотя вся суть у роботі. Тебе немає, а робота йде. Ось так. переможно підняв угору веделку бас. А мене немає? Зігнорувавши його вигук, повернув до майдана голову Тищенко. Немає. Ти розумієш, я це фігурально, навіть не про конкретну роботу. А я про конкретну, рішуче заперечив Тищенко людство ще навергає такого, що нам і не снилося. Нам усім разом, від висячих садів Семіраміди до Нью-Йоркського емпайр білдінга. Але яке воно буде, ось що важливо, важливіше понад усе. І знову оркестр покрив усі голоси. Тищенко і майдан повідверталися, не брали участі в розмові. Бас розрізував великий червоний помідор. Він щось сказав, чого Ірина не дочула, розібрала тільки останні слова нас багато. Буде ставати все менше. А тоді знову за нами засумують. Боронь Боже. Вони сперечалися, але якось вельми спокійно, без жару. Мов би навіть це не обходило їх. А може, так воно й було і від цього Ірині стало моторошно. Я радив би вам не вживати так часто оцих слів. Яких? Бог, душа? Її немає. І немає нічого. Всі ми смертні і понесемо все з собою. Є. Тільки не те, що ви думаєте. Нічого такого я не думаю, зітхнула Гієнко. Враз він мов би, одмінився і казав у зовсім іншому ключі. Шлях до істини не вимагає отакої суворості. Вона сама добро, і в нас теж добро. Несімо його одне одному. Без цього просто не можна жити. Бас не перейнявся Огієнковою щирістю. Сидів прямий, суворий. Навіть тут, за святковим столом не давав собі розслабитися. Я міг би й погодитись, якби ви і ти, і Тищенко не вельми натискали на це і не забували про другу половину, не менш важливу строгість, суворість, порядок та кару. Кару за що? А якщо провина вчинена несвідомо, немає значення немає, коли це стосується інших. А коли грім ударить над власною головою, коло замкнулося. Важкий тугий обруч ліг на горло, і вона не самохідь піднесла до шиї руку. А в неї за плечима хтось стояв і вона ледве знайшла сили, щоб відключитися від розмови Огієнка та Баса. Її запрошував до танцю вечірко. Хотіла відмовитись, але в одну мить перемінила рішення. Рвучко підвелася. Вечірко відсунув стілець. Проте Ірина не одразу пішла з ним не могла перемогти огиду. Знала, що це Сергію, а отже, і її ворог.